radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 513 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. arranca el pim-pam-pum quan estem en directe al Taproom Subversiva a la termita de Calafou, la colònia ecoindustrial i postcapitalista de Vallbona de Noia. Programa molt especial el d'avui, moltes ganes teníem eh, un pim-pam tour en aquesta edició 513 presentarem el programa i presentarem a la gent de, de, que ens acompanya a la taula. Primer fem el tema de, de la gent, a la meva banda dreta, un que no veu gaire bé mai, un que ens encanta que vingui, un que està més liat que el Fontanero del Titanic, que és el nostre estimadíssim Eric. Què passa, guapo? Què passa? Bona tarda a totis. Eh, estic eh, molt content d'estar aquí. La veritat és que no esperava que em presentessis a mi primer, no? Eh... Ojo, eh, t'han presentat abans que el Ricky, això, Sí, sí, eh? sí. És, eh... <laughs> perquè, el, perquè el Ricky està també molt, molt liat. També està liat. És inèdit, sí, jo no estic venint últimament, abans dèiem que, que no, només vinc als especials últimament. Just. Està bé, vaig venir als 500, vinc avui, a mi convideu-me quan vulgueu i vindré quan, quan pugui. I llavors, pues, res, molt, amb molta il·lusió d'estar aquí a Calafou, feia molt temps que no veníem i pues, amb moltes ganes de fer aquest programa amb vosaltres. I tant. A la seva banda, un que també és de per aquí a la vora, des de Sant Jaume Sassi Oliveres, amb denominació d'origen barberà, el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, bonic? Què tal, família? Avui molt content, avui estem jugant a casa. Avui jugues a casa, eh? Sí, sí, tenia moltes ganes de venir per aquí, venir a, a, a Calafou. Ja fa temps que els hi vaig dir a la gent de Calafou, tinc ganes de venir a fer alguna aquí i la ràdio era un bon plan, juntar-nos aquí un dia com aquest. I tant. Així que molt content, sí, sí. I tant. I aquest que sempre presentem primer, però avui presentem darrer és el nostre estimadíssim de Tecles a les, a, als comandaments. Que dius, bonic, com estàs? Ei, què tal? Doncs pues molt bé, estic supercontent d'estar en aquest espai aquí al Cervesa Artesana, la subversiva. Ai, ai, ai. També com jugar a casa. No havia vingut mai, però és com jugar a casa també. <laughs> com a casa estem aquí a Calafó, clar que sí. Bueno, i no és el darrer, perquè estàs tu aquí. Aquí l'Isma donar una mica la xapa i a intentar que, que això tiri endavant, una edició més amb moltes ganes d'arrencar amb la música, però, però abans eh, presentarem una miqueta també el programa. Som un programa de música combativa, fa 16 anys que estem en antena, avui edició 513, i el que fem és posar músiques de gèneres diferents i sempre amb, amb temàtiques eh, polítiques i socials, evidentment. Doncs sí, avui la veritat que com comentàvem estem molt contentes perquè hem sortit dels nostres estudis, que sempre estem en un raconet allà molt, molt petit, per als que no ho sapigueu, el nostre estudi és, és com un petit armari dintre d'un gran, gran espai, que és el casal Can Capablanca de, de Sabadell, I, i hem començat aquest pim-pam tour, com ens agrada dir, això que fem de sortir en fora i anar a centres socials, espais ocupats i així com a, a, fer, a fotre la nostra xapa, eh, on ens deixin fer-lo. I tant. I i avui bueno, pues estem aquí, eh, avui comencem aquestes visites per, per fer ràdio a, pues això, com dèiem, a diferents projectes així i seguir creant una mica de, de xarxa des de, les, des de les zones lliures. I tant. Avui és un programa molt especial des de l'espai La Termita, ubicat a Calafou, una antiga colònia industrial que després d'anys en desús i notablement deteriorada el 2011 es va col·lectivitzar, salvant així un patrimoni industrial i la memòria col·lectiva de tota una regió. Ja fa més d'una dècada que aquí s'està construint un espai cooperativista, pacífic i sostenible per al desenvolupament d'alternatives productives, tecnològiques i de vivendes. Eh, sí, després vindrà la Xei Crec i ens pot explicar més coses, però <clears throat> es tracta d'un espai autoorganitzat que inclou des de naus industrials, moltes naus, eh, activitat artesanal i creativa, espais comuns per la realització de trobades i activitats diverses i també vivendes dignes. Eh, totes elles són accessibles a preus justos, que són notablement inferiors als preus del mercat i pensats per permetre l'autogestió del, del projecte i de... Sí. I sí, des, de, des dels seus inicis s'ha volgut desenvolupar una xarxa basada en un entramat de cooperatives, projectes individuals i vivendes dintre d'un espai col·lectivitzat. Eh, aquest busca facilitar el compartir idees, béns i recursos per fomentar sinergies de, de forma natural un lloc per la innovació social, tecnològica i política basada en l'autoresponsabilitat i la cooperació. Un projecte on les economies productives estiguin al servei de les persones, permetent que les seves necessitats en matèria d'accés a recursos i eines no siguin un obstacle per a la realització dels seus potencials creatius. La, la fórmula que s'utilitza per l'accés a les vivendes és el de la compra de la cessió del dret d'ús per, la part de, per part de la cooperativa i per als espais productius és un lloguer eh, a preus socials, amb serveis i recursos compartits entre totes les persones que estan implicades al projecte. Això és un petit resum que us hem fet així 5 cèntims de, de l'espai on estem. Això és Calafou. De, bueno, això és Calafou, això és l'espai termita, és el tap room de, de la subversiva. I ara jo crec que hi ha alguna persona de per aquí que igual en, els hi fem algunes preguntetes. Fem igual, igual podríem tirar un tema primer eh? ah, i sí, així eh? ens dona temps a que vingui la persona, Venga, a tota la pesca. Venga. Com ho veieu això? Em sembla sí? fantàstic. Sí, així comencem fantàstic. amb una mica de música que també és el que és, és, és una mica el leitmotiv d'aquest programa. No? I tant. Va, doncs sí, comencem amb la primera, són les Testarudes, la banda de Riggy, Rocksteady i Ska. Que estan... Comences fort, O... Sí, bueno, una meravella. Que per cert toquen demà aquí al costat, sí? eh? Aquestes. Amb Calipso o no? Amb Doctor Calipso, Calipso sí, aquí bo. a Sant Pere de, de, de Riu de Villas. Bolaco. Ah, sí? Bolaco. Sí. Sí, sí. Banda que està meravellant arreu on van a tocar perquè són unes cracs, banda integrada per nou, per nou donasses com som la, la Martina a la, la, la Martina a la bateria, la Jana al baix, la Sílvia a les tecles, la Judit a la guitarra, la Júlia al trombó i els cors, l'Elia al saxo, tenor, la Maia al saxo alt, la Laura a la trompeta i els cors i la Núria amb la seva veu inconfusible. Des del seu primer treball en vinil titulat La Prèvia, us deixem amb aquest temazo de Riggy titulat Estafa climàtica. Arranca el pim-pam-pum. Vamos. tots els maleïts fantàs. Buits com el cor de qui no estima. Proposo una col·lecta i acabem amb la sequera. Omplim-los sense llàgrimes, traiem-los la banyera. És una estafa climàtica. Ens volen fer creure que és la nostra responsabilitat. És una estafa climàtica. també diem que no a l'ampliació de l'aeroport. Les Testarudes per començar aquesta edició 513 del Pim Pam Pum amb el seu estafa climàtica des de la prèvia, aquest vinil que han tret no fa pas gaire. Què cosa ha semblat? Les Testarudes, com sembla, són tiro fijo aquí al Pim Pam Pum, sí, sí, no? Sí. És bueno, espectacular. Cançó amb, amb, tema, amb temàtica ecologista, etc etc, molt guapa, molt guapa. Molt bé, doncs... Estàs desgranant poquet a poquet tot el disco, eh? Sí, sí. Molt bé, Crec que me'n falten dos o tres per acabar-ho, però ho farem, ho farem. <laughs> Vale, doncs anem amb l'entrevista. Sí, anem a fer algunes preguntetes a aquesta gent de... que ens acull avui no? en aquest Pim Pam Tour. Qui començarà això? Vale, pues, eh, si comencem amb l'entrevista, la primera pregunta és com, com, com hem explicat una mica avui, hem vingut de visita a Calafou i ens agradaria que ens expliquessi una mica d'on surt tot això i en quin, en quin punt esteu. Hola, molt bones, sóc la Sheila per començar. Bones, què tal Sheila? <laughs> Soc la, bueno, jo visc aquí des de fa molts anys i bueno, també sóc la mestra cervesera de les subversives, espero que les estigueu gaudint. Molt, i tant. <laughs> I com ho fem possible? Pues, sobretot eh, fa falta molta passió, molt amor i creure molt en els valors que, que heu dit, no? el que és poder ser el cooperativisme i tot això, creure-hi, si no, no és possible. I tant. Explica... I... Ah perdó. Digues, digues. No, i, i, o sigui, perquè això Perdoneu, eh? m'estic sortint una mica. Però dale, dale. No dic Va. que podia venir, llavors. Va, suposat. Eh, I comptàvem. O sigui... <laughs> vale. o sigui, com que quants anys porta ara? O sigui que també per saber com ha evolucionat o en quin punt us trobeu ara. Que la FOU porta 14 anys eh, i portem, diguéssim que la compra fa ja 3 anys que és nostra, la propietat. Olé. Vam començar amb un contracte de lloguer amb dret a compra i això ens va poder permetre anar una mica més desofegats. Abans de vindre naltros aquí s'estava barallant que ho comprés fos una incineradora, wow. llavors tots els veïns estaven creant unes campanyes de, de moviment, i estaven agafant des dels diversos pobles, no només era Vallbona que estava afectada, sinó també Cabrera i altres llocs on bueno, estaven movent plataformes per intentar fer que no sortís aquest projecte. Per sort vam vindre en altres, també el poble ens va acollir molt bé, podem dir, al començament sempre amb una, eh, una mica de aviam qui són, com fan, on, no? però bueno, amb, el, amb el temps hi ha amor, hi ha continuïtat i amb l'Ajuntament tenim bon tracte no ho diguéssim dit mai, segur. <laughs> <laughs> molts venim una, del Gueto Cupa o molts altres veníem de moviments molt de base, de, de centres socials i tot això, llavors, clar, en poder arribar a primer pensar que som una cooperativa, això ens va costar moltíssim. Mm creure, en, no? si vens el moviment ocupa, passar a la propietat, mm. no? dius, hòstia, és propietat privada, sí, no, mm, és col·lectiva, vale? i estem... Clar, però costa, costa també trencar amb aquests Clar. Mm. estereotips. Llavors, bueno, pues això és... Bueno, <laughs> perdó, eh, és que aniré saltant. Sí, sí, no, sí, sí, no, sí, no, nerviosa. No, no, em Està sembla, perfecte. Em, em sembla molt interessant, a més, això que, que comentaves de la, de la incineradora, perquè ho vaig llegir per internet preparant la, la presentació d'avui, i em sembla un valor afegit que jo crec que, que no és només rescatar un patrimoni històric eh, de, de, de, del desús i la degradació, sinó que a més és lluitar eh, de base contra, contra un projecte que és com una incineradora aquí. Eh, en el riu Anoia, al el costat, Anoia, als peus. Saps que ja el riu Anoia ja, pobre, ja té el seu, saps? Com per sobre. És un dels quarts més contaminats d'Europa. O sigui. Molt bé, felicitats, felicitats per, per la feina, sí, sí. Vale. Eh, explica'ns una mica on estem situades ara mateix i què és aquest espai termita i quines activitats hi desenvolupeu. Uau, la, vale, la termita. La termita és una sala polivalent, però eh, termita és un joc de paraules entre ermita i termita, ah. perquè es van trobar termites en els sostres i bueno, els oients no ho podran veure, però a dalt tenim un sostre fet Guapíssim, per cert. L'heu reformat totalment, no? L'hem reformat naltros amb ajuda d'un col·lectiu que es diuen Autzenkehlers, que és un grup d'alemans, que és com un gremi centenari que es passen els coneixements, de coneixement, no? I ens, ah, sí, tres són anys... Zimmermans. Sí, exactament, però és la, vari la variant eh, arquitecte i mm. paleteria. Vale. Mm -hmm. I a part aquesta variant és com la part d'esquerres, vale? no? o sigui, tots aquests gremis dintre d'Alemanya, hi ha moltes, molts, molts, no sé com es diuen, aquests grups, són molt conservadors. Mm. -hmm. Llavors, ah, què passa amb els grups conservadors? Que no deixen entrar dones, ja no siguis dissident, sexual, pintes, mm, idees així com... Clar, llavors aquesta gent sí que s'abandera d'aquests no? valors, llavors, clar, tenen més, tenen dones, tenen gent, <laughs> tenen persones, saps? No ni dones ni gent, tenen persones. Llavors, clar, van, vindre, van decidir, cada any decideixen un projecte on ajudar, mm. i doncs, a canvi de... <laughs> Això és molt divertit. A canvi de dormir, menjar i un litre de cervesa al dia per persona... <laughs> bueno, això amb la subversió ho teniu fàcil, no? Sí, bueno, costa, eh, mantenir sí. 30 alemans cada ah, dia. Clar, sí, 30 litros al dia. Que al final no serà un litro, tampoc, igual depèn de quin dia. Uh, L'altre s'ho gestionaven ells, eh? O sigui... que passa... Ar Arribem fins aquí, no? Clar, són molt quadriculats, no? El que passava d'un litro ja no us ho demanaven. Clar, sí, sí, clar, clar, clar. <laughs> ho És molt heavy. Eh, no, però molt macos, o sigui, va ser una, un aprenentatge molt bonic d'ells i gràcies a ells tenim aquest sostre i on són vigues reciclades de la nau cremada que teníem i bueno, en vez de ser nosaltres a la nostra ermita, pues és com el nostre terreny lúdic on eh, juguem, creem i també passen els taprooms cada divendres on fem activitats. Si ens seguiu a les nostres xarxes, per Mastodon o per Telegram, mm. pues allà ens trobareu. I cada setmana hi ha activitats, des d'avui vosaltres, a un altre dia farem col·legi per fer tallers o sobretot també hi ha alguns cada mes més o menys de sobirania tecnològica, mm. perquè Calafou ens encanta la sobirania tecnològica, els tastitos i tunejar los i tot també. Sí. No pareu. Bueno, perquè venim de la filosofia de la cultura lliure. Mm -hmm. Llavors, al copiar, pegar i poder modificar una mica d'aquesta filosofia que també que mama del hacker bo, no? pues, si jo tinc el poder de copiar i replicar no? i modificar una eina, pues, és genial perquè, sí, sí. i a més, si aquest coneixement el comparteixo lliurement amb altres, pues, el, sí, el coneixement és poder, gent. Sí, Llavors... Sí. Tal qual. Ai, perdó. I, perdona, si no ho entes malament, has dit que era un joc de paraules entre... Mm, o sigui, que això era una ermita, entenc, era l'ermita de la colònia. Exactament, no? era l'ermita. Hi havia el seu altar... Per, per què es dit que era un joc de paraules? Perquè van trobar termites, però ah, la clar. segona part del joc de paraules és que, que això era l'ermita, no? Me lio i me pierdo, gràcies no, no. per ser el meu fil conductor. <laughs> de res. <laughs> No, no, és, és espectacular. Està fent un, un pim-pam-pum a una ermita, sí. a una antiga ermita d'una colònia... Té el, el sí, rever sí. aquest. Eh, sí, sí. No, eh, sí, sí. No, suposo que la gravació també es notarà. Això. Ara després sí, sí. fem uns coros. Això no, no, no, ens havia passat. Eh? <laughs> després fem uns canos. Estem fent una missa, bàsicament. Sí. Bueno. Home, esteu l'escena, eh? Amb el tapet aquest del És com l'últim sopar, és, és l'últim sopar de patates. I en lloc de vi, pues, cervesa subversiva. Sí. Bastant millor. Sí, podem parlar també una mica de... O sigui, ens estem sortint del guió, però Clar. no passa res, eh, perquè això ho fem sempre i, i, i, i sobretot, sobretot l'Eric i jo ens encanta sí, sortir del sí. guió, no està el Pau, que també li encanta. I tant. Però també hem comentat diverses vegades aquest tema de la subversiva. La subversiva, què és això de la subversiva? La subversiva potser abans la coneixeríeu com a cooperativa Estrella Negra mm -hmm. o antigament Rosa de Foc. Vam tindre molts problemes per arribar a ser cooperativa de cervesa subversiva Llavors, eh, clar, a veure, què vam tindre aquests problemes pels royalties, per això de la cultura lliure, saps? Que no mm. existeix, en <laughs> veritat. Llavors, clar, Estrella Adam pues, no li agradava que ens diguéssim Estrella, perquè ells ho són, i eh, Rosa de Foc, que és un nom bastant popular, que és com se li deia a Barcelona, en el sí. moment que mm. crema, pues, ese nombre tampoc els agrada que ens hi diguem. Llavors, clar, nosaltres com a cooperativa de cerveses estàvem superant crisi i per fi vam decidir, i som subversiva, no som ni barricada de foc, ni cooperativa subversiva desbarricada, ens diuen de tot. Sí, eh? vale? Per començar, era per aclarir el missatge, sí, sí, sí. arriba. I què és? Pues, com he dit, és una cooperativa de cerveses. Llavors, nosaltres, la nostra, inici, eh, la nostra inici que vam començar va sortir de quatre friquis dels moviments socials que dèiem no pot ser que en els nostres espais ens estigui lucrant l'estrella d'am mentre nosaltres ens estem lucrant per treure diners per advocats, no? per pagar sí, causes repressives. Sí, sí, per qual. Llavors, clar, era com hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa i tancar aquesta economia circular. I ens doncs, com a idea, érem bastant penjats, vam decidir començar a fer amb unes olles i tot, i ens sortia, pues, bueno, la gent, jo tenia una mica, em deia, jo bec la teva birra per militància. Vull dir, <laughs> no era la millor cosa. T'estimo molt. Clar, perquè ens encanta el teu projecte, però la veritat que hem avançat molt, portem ja sí. 7 anys. Segur que es nota. No, 8, perdó, perdó, <laughs> me'n van els anys. Clar, portem molts anys i ha anat millorant i hem fet un pas, vam fer ampliar la fàbrica, ara tenim fàbrica, una fàbrica de 1.000 litres de producció, wow jo sóc una de les mestres cerveseres, el meu company ara, doncs, bueno, per coses de la vida, perquè la vida canvia no? i no tothom pot estar, ha tingut que marxar, i doncs, bueno, ara m'he quedat en el tema cuinera jo sola, però sí que som quatre, quatre persones ara que estem intentant doncs, que això funcioni. I bueno, cadascú s'ha bueno, fet expert en cada cosa. Molt bé. Eh, sí que la subversiva al començament Mm, és d'uns valors que és de no especular, o sigui, si generem beneficis, que ara no els generem per la crisi que estem, però hem arribat a donar més de 20.000 euros a col·lectius mm. no? per causes que siguin des d'un gimnàs, refugiats, una escola a Mèxic, jo què sé, moltes causes. Joder. Clar, ara no podem, però amb el temps la nostra perspectiva, com no és d'especulació i és de creixement lineal per poder viure i poder pues, la idea és poder pues, generar riquesa per tothom. Mm. I seguir ajudant. Sí. Molt bé, que eh, guai. A causa de Un bona festa. <laughs> Així que des del Pim Pam Pum, igual la Xei no, no ho pot dir, però jo sí que us ho dic que, que compreu subversiva. I, I si tant. esteu en espais autogestionats, doncs igual replantegeu-vos d'on esteu traient la birra, perquè la subversiva és una molt bona opció perquè podem donar fe que està molt bona. També hem begut cervesa, Molt. moltes cerveses artesanes de molts projectes autogestionats i no totes estan tan bones i avui estarem aquí bevent cervesa sí, sí, tota, subversiva tota fins, que, sí. fins que se'ns acabin els temes. Sí. <laughs> bueno, bé. Eh, Segona pregunta. Sí. Ah, que és, eh, vols que la faci jo? Si no? Sí, fes-la tu. No, sí. Te, te, te, Bueno, sí, un, o sigui, una mica el que us volíem preguntar és també com, com podem seguir aquest projecte, el projecte Calafou, la subversiva, eh, com us podem seguir en general a les xarxes, com podem saber de, la, de lo que feu i com podem, si ah. és que es pot, participar dels vostres espais, no sé quins són, tu ens els pots explicar o si, bueno, si és un projecte que està obert en diferents àmbits, en algun àmbit sí, en algun no, bueno, com una mica eh, això. Vale, Calafou està oberta que vingui tothom, o sigui, és, de fet, la idea, una de les idees de que Calafó existeixi és generar infraestructures perquè la pugui gaudir altres col·lectius i altra gent. Eh, tot és molt simple, passa que és a partir de mail. Vale? És calafou.org, allà trobareu tota la informació i teniu el mail, després us podeu subscriure al butlletí, que més o menys és cada dos mesos, enviem una informació dels esdeveniments i també de, coses que van passant, també bueno, pues, tenim, com que anem generant petits vídeos i coses així que els anem penjant a Mastodon, que també el trobareu com a Calafou. I bueno, pues, allà ens trobareu tota la informació que fem, perquè Calafou no ens trobareu ni a Insta, ni a Facebook, ni a WhatsApp, ni a cap lloc, perquè ni nosaltres mateixes podem tindre comptes Gmail per poder-nos comunicar entre nosaltres. Mm. O sigui, tu si vols fer-ho per la teva vida privada, ole, però saps les conseqüències que hi ha, però a nivell de gestió d'aquí no. I per, i per, si voleu conèixer la subversiva, doncs també ens podeu trobar en el Mastodon i també ens podeu trobar a, eh, bueno, hi ha el canal de Telegram i després tenim la cooperativa de cerveses.com que també allà pues, teniu la tenda i a vegades anem penjant alguna informació. Super. I, I no sé si ja ha quedat tot recollit, però però no, no sé si hi ha... O sigui, tenia la pregunta de, de quanta gent sou ara aquí a Calafou i també si hi ha algun altre projecte en marxa aquí que no, que no hem anomenat. No sé, hi havia la fusteria, no, sé, no sé, Uf, no sé ara mateix quins projectes hi ha en marxa ni quanta gent esteu. Ni, ni, ni si vols entrar en això. Sí, no, igual. sí, sí, podem entrar. O sigui, més o menys calculem que som unes 40 persones. Més satèl·lits, gent afí fica també ve i participa i a vegades desempenya alguna activitat o el que sigui com tenim el Precious Plàstic, que hi ha gent que hi viu aquí o no, és un altre projecte on es dedica a reconvertir el plàstic, no? triturar i fer pues, reprofitament, no? és una mica, perdó si ho faig malament. Eh... Pots venir també, Aina. <laughs> és que les tenim aquí darrere. Ja, també tenim. Estan dient... Ah! Eh, estem amb nosaltres. Clar, jo em dic, això de no parlar de mi, no, a vegades sí tinc la sensació del fals impostor. Ah, però... bueno, no, no, cap problema, cap problema. Estàs a la ràdio. Eh, clar, tenim el taller, després tenim els banys secs, que és un mm. projecte que fa banys secs portàtils per esdeveniments mm. o per gent que vulgui fixa. I també tenim, clar, és que tenim molts projectes, o sigui, des d'un gimnàs per fer ús públic, un alberg per fer també ús públic, a la meva cerveseria o després també hi ha un centre social per fer Mm, tallers, hi ha molts espais també per poder vingui gent i a conspirar juntes o tota proposta és bona, vull dir, mhm. sempre eh, les són benvingudes totes. I Llavors, clar, som 40 persones, o sigui que més o menys gestionem tot això i, i hi ha molts projectes més, però és que no acabaríem. Mhm. Mm -hmm. Vale. Bona senyal. Ens sí. fem una idea, ens fem una idea. Sí, bueno, és que és difícil i sobretot des de la ràdio imaginar-se l'envergadura d'aquest de, projecte, dels espais, de, de, de tot plegat. Des del Pim Bum molt agraïdes de que ens acolliu avui aquí, Total, de poder estar aquí fent, fent programa, de que ens expliquis una mica tot el, un, tot el tinglau que teniu aquí fet i, i això, molt contentes, sí, sí. Moltes, moltes gràcies, gràcies. Sheila. A vosaltres. Sí, moltes gràcies. gràcies. Si més endavant se t'ha oblidat dir alguna cosa, tens ganes de comentar alguna cosa, pots acostar-te aquí quan vulguis al, al micro i, i seguim, no sé. Mercès. Sí. Molt bé, doncs pues, pues merci. Anem a, anem a continuar, sí? Vale, pues si seguim endavant, ara és el mestre Eric que tira la seva primera bala. Ah, sí, sí, sí, sí. sí. Però fem un aplaudiment a la Xeia o no? Sí, No? Sí, no? Bravo! Sí, gràcies! gràcies. Vinga, va, pues, no, comencem, bueno, seguim amb aquest eh, programa especial des de, des de Calafou, des de la termita, aquest taproom de, de la subversiva, molt contentes d'estar aquí. Jo també us tiro el primer tema, tampoc sabia que em tocaria ara. Eh, és un grup que jo no sé vosaltres, però jo estic viciadíssim, o sigui, porto mesos escoltant en loop el, aquest, eh, aquest disc que es diu L'Am de la Pregunta, són les eh, Remei de Calafresca. Uh, sí, sí, que són... Van sonar la... Bueno, no sé si la Estan setmana sonant... passada, però jo les vaig portar. Sí, però m'heu sorprès, eh? Perquè però, jo... però aquest últim disc, jo no sabia que havien tret disc i bah, ojo, eh? És ojo, increïble està aquest disc. molt guapo aquest disc. És increïble, l'am de la pregunta va sortir, què, 2024? Finals del 2024 pot ser? O sí, de fet vaig estar a punt de portar un tema, sí, sí. Bueno, és igual, avui. jo us porto un tema perquè, com sabreu, eh, pues Israel segueix sent l'estat genocida que és i ha decidit pues, pues seguir amb el genocidi Llavors eh, us porto un tema que m'agrada moltíssim, que ja l'havien publicat, o sigui, crec que està en aquest CD, però que l'havien publicat així com a single fa temps, que es diu Tots els tons de la ràbia, que és, un, és la traducció i, bueno, i fet tema d'un poema de la... Merda, ara no tinc aquí, de la Rafif, com es diu? Eh, a tu et surt per Rafif aquí? Zidà? Sí, exacte. Llavors, eh, res, jo des d'aquí us encomano molt a, a escoltar l'AM de la pregunta, aquest CD de, de, de Remei de Calafresca, i sobretot a odiar Israel molt fort, fer tot el boicot que pugueu i xerrar cada dia sobre Palestina, que la volem lliure des del riu fins al mar. Visca. Uh, when we were doing a direct action at my university, and there were, Palest- there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and a young, and, and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, "You deserve to be raped before you have your terrorist children." Um, at the time, I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضا la llengua materna abans no li colonitzin la memòria també. Soc, soc una dona àrab de color i naixem amb tots els tons de la ràbia. L'única cosa que volia fer el meu avi en despertar-se, en fer-se clar, era veure com l'àvia s'agenollava per resar en un poblet ocult La meva mare va néixer sota una olivera en una terra que diuen que ja no és meva. Però jo, jo travessaré les seves barreres, els seus punts de control, el seu coi de punts de l'apartheid i tornaré a la meva pàtria. Som, soc una dona ara de color i naixem amb tots els tons de la ràbia. Però vosaltres, però vosaltres amb sabeu que aquest túter que porto a dins només es portarà el proper terrorista. Durà barba, punyarà una arma al cap de turbant. Envieu, envio els meus fills a la mort, però aquests són els vostres F-16, els vostres helicòpters, el nostre cel. Així, així que parlem d'això del terrorisme un moment. No va ser la CIA qui va matar i entrenar Osama de bon començament? nació no és bona, cap exèrcit és moral, cap ocupació no és bona, ni cap exèrcit que no hi ha tema d'aquesta gent que no sigui increïble. O sigui, tenen un, un flowazo, en directe són increïbles. Ara comentàvem amb el Manolo, que de fet, no sé si heu estat en algun concert, però a, eh, no. de cançó a cançó es canvien, o sigui, la cantant es posa la bateria, el baixista es posa ah, sí, els teclats... sí. Van rotant. Això vam estar parlant l'últim dia, eh, que jo els vaig portar, perquè a més dèiem que, que la penya de, de, de Can Capa, del rotllo de parlar sí, al voltant de Can Capa, els hi mola molt i hòstia, és, és gent molt bona, tio, fa molt sí. bona música, són, són molt bones músiques, sí, sí. I és... molt, molt combatius, sí, estan a tope lluitant contra tota la, la planta aquesta que volen fer d'aigua allà al costat mm. d'Arbúcies, sí, estan sí, sí, a tope, sí, sí, sí. són, són lo mas, jo estic enamoradíssim. Sí. Que guai. Sí, sí, sí. Remei de Calafresca, aquí al Pim Pam Pum, a Calafou. Quan vulguin venir. <clears throat> Ah, sí, sí, convidadíssimes. I tant, i tant. Molt bé. I ara què? Ara anem doncs amb una altra cançó, però abans de la cançó... Sí, ara vaig jo i avui mm, m'he preparat un programa especial perquè, per desgràcia, aquesta setmana, aquest di dimarts passat, van desallotjar el Casalet, un espai on jo bueno, vaig estar 10 anys vivint a, te a Terrassa i per tant havia passat moltes i moltes hores allí participant de, de les seves activitats i tal i, i fins i tot a, a l'assemblea una mica algun, algun temps i joder, ha caigut, just acabàvem de fer el 25 aniversari mm i bueno, avui he, he volgut portar tot de cançons mmm, que parlen una mica de, del tema, de, o de la vivent, de l'habitatge, o de ocupació, o de jo sé, coses així. Mm -hmm. O dels putos alcaldes que, que maneguen allí que no foten res bé. I bueno, per començar, Crec que hem preparat un, unes paraules, no? Des del... Des Correcte. Del... Sí, pim, pam, pum. Sí, sí, sí. Fotem-li. Vinga, el programa d'avui també el volem dedicar molt especialment al nostre estimat casal ocupat i autogestionat Joan Bernay, el casalet de Terrassa. El casalet i el calitxet van ser desallotjats pels cossos repressius el passat 25 de març després de 25 anys de dolça lluita i autogestió. La ràbia, tristesa i impotència que sentim són grans, però no és res comparat amb l'orgull i la fortuna que sentim d'haver-nos sentit sempre al Casalet com a casa. El Casalet és família i aquest sentiment no es pot desallotjar. Seguirem juntes, ara més que mai, perquè quan una porta es tanca, una altra s'obre i perquè tenim la clau de tots els panys. Per cada desallotjament, mil ocupacions. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la família del Casalet i el Calitxet per una nova etapa plena de lluita contra el sistema. Vale. Vale, pues... i la primera de les que porto és un, un cantautor, que és el Óscar Conca. Uh, eh, uau! Uau! Mitiquíssim, oh, no? Feia anys que no sentia aquest nom. Hòstia, l'Òscar Conca el vaig veure una vegada a, la, a una cuba que es deia la, la hipoteca a, a Sarrià. No t'inventis. Espectacular. E, era ell sol fent tot. Sí, amb la, amb la bateria, amb la guitarra, amb el que, amb lo que fes falta. Con todo. Doncs extret del seu disc del 2006, Destruye los cánones, porto un tema que es diu Herri Ocupatuac. Olé. No cuestionas tu vida, otra forma de pensar, de crear un mundo nuevo, donde la vida sea vida y el sueño se haga realidad. sociedad te limita y te hace sentir mal. Quieres vivir tu propia vida, pero el Estado te vigila y con eso quiere acabar. Tiene miedo al pensamiento colectivo individual de que pienses por ti mismo por ti mismo. Es que a ellos más asusta que tú te puedas organizar. Estos pueblos ocupados, esos terrios ocupados, que antes estaban muriendo, ahora vuelven a la vida en la ocupación rural. Puede que los desalojen, que destrocen sus cultivos, puede que acaben con ellos, ellos son sus enemigos las semillas y deriva nuevos pueblos surgirán, amenazando al Estado con su forma de actuar. Puede que los desalojen, que destrocen sus cultivos, puede que acaben con ellas, ellas son sus enemigas. Las semillas y deriva nuevos pueblos surgirán, amenazando al Estado con su forma de actuar. Estos pueblos ocupados, eso se reocupa que antes estaban muriendo. Ven a la vida en la ocupación rural. ay, ay, ay La pell de gallina, tio. Quin... Aquest que és un clàssic, Màquina. un mític... Un, un èpic. Eh, sí, <laughs> molt bé, tot molt bé. Mica. I, Les lletres sempre combatives. I tot pel Casalet, vull dir que hem... O sigui, això del Casalet no és poca broma, o sigui, hem, hem eh, locutat molts desallotjaments, mm. però aquest en especial... Joder. El Casalet és molt casa nostra, no? Sí, és com... fa mal, fa mal. O sigui... Sí. I hem anat diverses vegades a fer programa allà. I tant, hem anat diverses vegades, la gent d'allà són família, tu has estat allà militant, han vingut... Mm. Vull dir, el, el Pim Pam Pum també era, sí, sí. era la casa del sí, Casalet. Sí. No? Sí. sí, sí, sí. No podia fer una altra cosa que dedicar-los no, no, un, dir, un no, programa sencer sí, sí, sí. aquesta és setmana. És el mínim, sí. Que guai. Sí. Molt bé, fantàstica la primera bala del mestre Tecles. He començat una mica puncarrejada ah, ja. Està bé, està bé. Està bé, està bé I mantindré aquí un rato, ja, ja us aviso. Està per feina. Bé, sí, sí, fantàstic. Ara per acabar, primera ronda, el mestre Manol Aken, amb què comences, guapo? Mireu, jo començo amb una cantautora gallega que es diu Lídia Índia, eh, que vaig descobrir ara fa re, un parell de setmanes. Per aquí tenim una representació gallega, mm. està la Marta per aquí, no sé si tu la, ja la coneixes, no? Pues avui la coneixeràs. La Lídia Índia amb un no tema que es diu... No tots els gallecs es coneixen, eh? Ja, ja és <laughs> perdó, perdó. Aquestes coses que tenim. Bueno, pues és la Lídia Índia amb un tema que es diu Ataque o Corpiño Aguante, que, que em va agradar molt. Té, té, és una cantautora però té, bueno, té bases, té així música tradicional gallega. És, és, és molt guai, sí, sí. Que guai. Per començar jo crec que entra molt bé. Som-hi! Sí. energia solta, al revolta, energia solta, Chia Solta. All right. La, ha aixecat el dit. La gallega més propera que tenim aquí ha dit que, que, que, sí. que, todo, Endavant, avanti. que todo ben, Bien. Que bo, bé, bé, bé, bé, <laughs> Podem seguir amb el programa. <laughs> Molt bé. Ara què? Què? Què? Tu volies una cunya o... Ah, jo volia una cunya, no, sí. Ah, vols una falca? Ara sí, ja. falca, falca amb una cunya, no? Perquè la falca gent amb... sàpiga a veure què fem. Falca amb la cunya, cunya amb la falca. Ja, però és que han descobert que què hem descobert? Què, què? Què, has descobert? Que radioactiva probablement ja no estigui en <laughs> actiu. Radioactiva. O sigui, nosaltres anem fent tenim una, tenim una falca caducada. <laughs> Anem fent falques, sí, bueno. <laughs> Mica en mica. Bueno, jo la poso, mira. Sí, aquí, la, aquí la tens. Oh! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Que a dia d'avui ja no sabem si si encara sonem a Radioactiva, però nosaltres sonem dient, fins ah. que no ens diguin el contrari. Però sonem a Calafou. A sí. Calafó sonem segur. I a Ràdio Pinsania també. A Ràdio Pinsania seguríssim, o sigui... Sí, sí, i tant. Però fins que no ens digui el contrari, és com quan sonàvem a Radio Terra. <laughs> Nosaltres dèiem Radio Terra i fins que es van dir, penya, això ja, ja no, està ja mort. No. Bueno, doncs pues anem fent. Tot ho farem. Anem fent, anem fent. Vale, pues què, li fotem més xitxa? Fotem-hi, Segona fotem sí, Vale, Va, vale. va, va. On vas tu, Isma? Mira, jo, jo continuo amb Elena Caballero Villanueva, més coneguda com la Basso, nascuda en 1983 a Echevarri, al costat de Bilbo. És una de, de les grans referents del rap femení a Euskal Herria, amb lletres plenes de lluita a ritme de bombo i caixa. Us portem un tema que va fer amb motiu del passat 8M Dia de les Dones Treballadores, un tema que dedico a la meva companya de vida, a la Noe, que sempre que no ve li dedico un tema i li envio un fort petonet, i també per la Sadi i el Pou, la resta de compis del programa que no han pogut estar avui aquí. La cançó es diu Feixismo Aren, Aurca, ausardia feminista, que traduït significa contra el feixisme, coratge feminista. Tira-me-la, Riqui! Aren, Aurca, ausardia feminista Altza ukabila Fastismoaren aurka Ausardia feminista Altza, altza Fastismoaren aurka Ausardia feminista Altza ukabila Fastismoaren aurka Ausardia feminista Altza, Halsa Altza bakumeak sistemaren kontra Zapaltzen gaituen sistemari zua makume emakume antifastistak Hemen gaitu zuelenen golerroan gara indartu mezua hartu kontrola gura ausartak gaur milaka hostia elkar burrun ba egiten dutenak batu borrokara, batu burru Bide bite bakarra da bide bakarra da batu borrokara, batu burru gara bite bakarra da Fastismoaren aurka ausardia feminista Haltza ukabila Fastismoaren aurka ausardia feminista Haltza, haltza Fastismoaren aurka ausardia feminista Haltza ukabila Fastismoaren aurka ausardia feminista Haltza, haltza Izan zirelako gara Halia feminista, antirracista, anticapitalista, poderearen aurka, antikolonialista, beldurrik ez daukatena. Zutik, zutik, emakumea, kaleak tagagua, gureak dia. Zutik, zutik, emakumea, inorki zildu ez gaitzala. Batu burrukara, batu burrukara. Bite bakarra da, bide bakarra da. bakarra da, bize bakarra da aurka, ausardia feminista Fasismoaren aurka ausardia feminista, la basu, aquí al pim-pam-pum. La basu, tiro fijo, si tiro veu fijo. inconfusible. M'ha encantat, eh? Jo no... portava dies sense venir, no, no la tenia present i brutal. Bueno, és, allà Euskal Herria és un dels referents del, del rap, sens, sens dubte, i bueno, ha fet col·laboracions amb la Tessa, amb mil, amb mil. Està... Sí, amb el Fermi Mur, Uza... No? Com... Unity també, diria que també està dins del sí, projecte sí, sí. Unity, bueno, és, una, és una maquinona. All right. Molt bé, molt bé. Després d'aquesta de, cançonassa d'Arabasso, anem amb més música combativa ara de la mà del mestre Tecles, que va amb la seva segona bala. Què portes? Sabeu quan s'alien alineen els astres? Sí. Just. Pues ha passat aquesta setmana. Estava preparant un programa... A tu t'està passant últimament això, eh? també s'ha de dir. Sovint. Sí, per què? Bueno, per aquell grup que no es pot dir res, ah. però que tot... Bueno, saps del que parlem? Jo no. Bueno, però no, no... Vale, sí, però no. <laughs> Bueno, que vale. és igual. És igual. <laughs> Ja ens entenem. La, qüest la qüestió la... és que una de les meves bandes preferides de l'actualitat, que són Pols, su, aquí aixequen els su. braços també, bé, doncs estan preparant nou disc. De fet, ja el deuen tenir... Han anat allà a l'M Studio, o sigui, sonarà de puta mare segur. Uh, mira, perquè he fet els deures i vaig entrar al Mega i vaig mirar perquè... La portaves tu també. Hombre, eh? hombre. Però si, si tu veus que Pols treu alguna cosa, suda, o sigui... <laughs> Sí. Bueno, bueno. Suda, o sigui, deixa-la no, passar perquè és, és del Ricky. Jo ho faig. Sí. És bueno... Tampoc no... No, sí, tinc, sí. no tinc contracte no, d'exclusivitat. No tens contracte, però bueno, és com... Ja està, ja està. Bé, bé, contents. Bé, no, sí, sí, sí, molt contents, molt contents. La qüestió és que aquesta genteta, entre el primer avançament del que serà el seu nou disc, i es diu Gentry i parla sobre la gentrificació dels barris, parla sobre el tema de l'habitatge. I com que avui li volia dedicar el programa al Casalet, ha sigut com, toma ja, tio, com, que ho sabien i l'han tret expressament o què? Sí, sí. <laughs> Així que anem a catar-la. Som-hi. Fot-li. meva, Mare <laughs> Joder, com hi va, Ricky? Bueno, i com hi va, Bé. Pols? Sempre, sí. sempre amunt. Heu de veure el videoclip si no l'heu vist. Sí, està, sí, molt, està molt xulo. Guapíssim. Molt bé. Ah, deures, eh, deures que tinc. Sí, el Ricky ja ha dit que ell començava sí, sí, sí, sí, sí. amb Òscar Concai de Quinà cap amunt. Sí, Vull dir, avui sí, jo sí. crec que el Ricky ens guanya totes. Sí, perquè... fora, eh? No, no, fort. ja veurem, ja veurem. Ens, en, ens guanya en aquest tema de velocitat sí. i tal, eh? Sí. O sigui, no us penseu no, no en que... qualitat musical ni no, res així. No, no, no, no. No és cap competició. És de, no, parlem de decibels. De, no? Les primeres són més tranquils i avui he començat com <clears throat> més... Més aixalabrat. I ens, sí. I ens encanta, no hi ha cap problema. I tant. I tant. Jo, clar, jo havia començat amb Remei de Calafresca, que en realitat val a qualsevol ronda perquè en una cançó passen 10.000 coses. Són supereclèctics, ara... aquesta sí, gent. Sí, a tope. Mm eh, per això m'agraden tant. Però ara us porto la Maria, que no sé si la teniu gaire present, jo estic viciadíssim. Sí que he vist que veu portar un tema on tocava, mm, però que tocava molta gent, tocava el Xavi Sarrià, no sé què, i ella també cantava. I és una noia d'Oliva, al costat de Pego, que està com renovant la tradició, està cantant eh, com cant tradicional eh, valencià, però renovant-lo i fent uns espectacles que a mi la veritat és que se'm posa la pell de gallina. I llavors us he portat de, del 2022, no sé ben bé quin, si, si formava part de, del CD aquest que va treure de l'Assumpció, que, que és molt bo, o no, però ha fet una versió de, va fer una versió de, de la cançó mítica del Chicho Sánchez Ferlosio de Gallo Negro, uh. Gallo Rojo, Gallo Rojo, Gallo Negro, que es diu eh, Gall Roig, Gall Negre, i a mi em sembla un espectacle, baixarà una mica els decibels, però em sembla una veu a tenir molt, molt en compte. Som-hi! espectacular. O sigui... Buah. Sí. No sé si podrem remuntar això, eh? que acaba de tirar l'Eric. No, no. Clar, sí que és raro no? com va canviant el ritme de les guitarres accelerades de pols, això, però a mi la veritat és que la Maria em té fascinat. La pell de gallina amb aquesta veu, eh? Canta increïble, us he portat aquesta cançó perquè pues, pues és Chicho Sánchez Ferlosio, el, el videoclip també mola molt, però és que té molts altres temes que això que recupera cant tradicional, però li fot també bases, històries i buah, és, és, és espectacular el que està fent aquesta noia. No, i, Tremendo. I, I realment no sé si havia sonat alguna vegada el Pim Pam Pum o si jo havia escoltat el Gallo Rojo Gallo Negro en català. Jo Saps? no l'havia sentit mai. O sigui, perquè hi ha, hi ha, hi ha molta gent que, que, catalana que ha cantat aquesta cançó, però l'ha cantat en castellà. Sí, hi havia la Silvia Pérez Cruz, sí, no? Però... no sé si la Maria Arnal també, igual, potser que ah, l'hagués sí, cantat. Marcel... Hòstia, però sí espectacular, o sí, sigui, sí, sí. molt heavy, molt bé. Tio, bueno, aquí us la deixo perquè havíeu portat un tema que es diu Valencilla, que parlava de València, que sí. tocava sí, que molta vaig portar gent, jo del, del, del, del Xavi I ella Sarrià, també, sí, sí, i ella sí, també sí. cantava, però, però jo us recomano que el Batlatori, o no sé com es diu, ah, no, l'Assumpció es diu el, el, el CD i és espectacular. Oh, right. Ja està, joder, molt bé, caram, caram. Molt bé. Molt bé, Pues des després d'aquesta cançonassa, ara el Manol Aken... Em sembla que vaig jo, o sigui, per cam canvio de registre absolutament. Clar sí. Un altre cop, vinga. Mireu, jo vinc amb, la, amb, amb un descobriment també molt interessant, jo crec que a tu t'agradarà molt, Eric, que eh, són les Lambrini Girls, no sé si mm. les coneixeu, són de, no. són de Brighton, de, del Regne Unit i és una banda de, de punk de dos tipes, eh, una guitarra i un baix i una veu o sigui, són dos, una guitarra, una... una bueno, <laughs> això, ja, sí, ja, sense, ja m'enteneu. Sense bateria, eh? eh? Sense bateria, o sigui, jo crec que després tenen allà algú de fons, no? però, però que són, ell, són, són elles dos. Eh, el tema que us porto es diu Company Culture i, i hòstia, m'agrada molt perquè és molt contundent però sense arribar com a l'extrem de despentinar, saps? O sigui, com, ah, sí, eh? o sigui, li, a mi m'agrada molt, però trobo a faltar com aquell de ai que s'arrenquen, ai que s'arrenquen, mm, saps? Però, a prop, però... Sí, però, hòstia, és... Bueno, ara ho escoltareu. Lambrini Girls. Ole. Ole. ¡Bum! Què? ¿Ho enteneu ara el que volia dir o no? Estaven a puntito a puntito de, de, de, de reventar-ho tot. És com que no s'arrenquen en un super hardcore, però estan allà però tota l'estona, saps? Sostingut, sostingut eh, tota sí, l'estona. Sí, sí, sí, i això m'agrada molt perquè et deixa com un, com un síndrome d'abstinència sí. de, de la hardcorejada que m'encanta, saps? Perquè em, em dóna més ganes d'escoltar-la, saps? Em recorden una mica les Pink Nails, que les havien portat alguna vegada, Sí, sí, sí, sí, sí. sí Però sí, aquest sí. rotllet així de... Sí. Aquel... A mi fins i tot em recorden a la... O sigui, salvant les distàncies, eh? Però a, a, a la Sotoboque Sí! <laughs> eh! quan pensat. baixen molt, la Sotoboque tenen aquest rotllo, saps? Sostingut. Sí que la Sotoboque se'n van després... Sí. Eh, són les bueno, japoneses, no? Sí, sí, sí, són les japos aquelles que després se'n van, <laughs> bueno, se'n van molt lluny, eh? Sí, sí. Però aquestes era com... Oh, sí, sí, sí, sí molt destacable que siguin dos i tot el que omplen a nivell sí, de so, és eh? és increïble. Tio, jo, jo Molt guai. Eh. Molt guai. Molt bé, Manolo, bon descobriment. I tant. Vale, doncs anem més endavant? Som sí, sí. I anem més endavant, obrim la, la tercera ronda, estem en, en les rondes de, de l'Equador del programa i, i arriba de, de la mà de Mis Amigues Fumen Todes, que és un grup emergent de punt queer de Barna, són Eva a la bateria i, i a la veu. Perdó, gran nom, eh? Sí, sí, sí, sí, sí Mis amigas fuman totes, <laughs> de unido. Ho firmàvem tots. Sí, sí. L'Eva, la Sheila a la guitarra i, i Mer al baix i a la veu. Tal com es presenten elles, són tres lesbianes xulíssimes que venen a partir d'anus als ciseterios amb un consolador de color rosa. sí, això, és, això és el que diuen. Us portem al seu single de, del 2023. És un temazo que s'anomena No és la primera vez que passa i sona genial. Som-hi! Som-hi! serà la darrera. <laughs> Mis amigues fumen totes, no és la primera vegada que passa. Espectacular, el ritme aquest, o sigui... Super vacilón, el, el, sí. no? Un, mig garajera. Un Sí, és molt garajera, sí, sí, sí. sí, sí, sí. M'ha agradat molt. Ho fa molt, molt bé, ho fa molt bé. bé. o sigui, eh? garajera no, no en el sentit maquetero, sinó en, en el sentit de surfer, no? Una mica sí, com sí, sí, yankee surfer d'aquest, eh, així com... Eh, de garaje. Sí, de garaje. Garage, sí. Bueno. Molt bé, molt bé, molt bé. Celebro que us hagi agradat. Seguim amb més música combativa, continuem aquí a Calafou com a casa i anem amb, amb més música de la mà del mestre Tecles que, que arriba a la seva tercera ronda. Amb què? Amb què? Vale, jo segueixo amb el meu rotllo tema habitatge, fogui, tema fogui. ocupació, tema i a més és com una minissecció, perquè abans he portat pols que són de la plaga do it yourself, ara porto Sectum, que també són de la plaga do it yourself, i la següent també, o sigui que jo estic afincat a, en aquest rotllet, que ho fan molt bé tots, i com deia, ara venen Sectum i extret del seu disc del 2023 que corre a l'aire, porta una cançó que es diu Senyor Presidente, faci el favor. Señor Presidente, esto es una vez una vivienda. Señor presidente, esto es una condena, toda una puta vida para pagar una hipoteca. ya está bien de tener que aguantar tanta falsa promesa y tan poca verdad. Ya está bien de tener que aguantar que siempre a las mismas nos toque pagar. solución está en el alquiler. No veo la diferencia, ya me la han vuelto a meter. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que creer. ¿Y ahora qué? Me intentas convencer. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que creer. ¿Y ahora qué? Me intentas convencer. Cuanto más voy buscando, más me desespero. No me salen nunca las cuentas del banquero. Y es manda huevo tengo que creer. ¿Y ahora qué? Me intentan convencer. ¿Y ahora qué? Que tengo tengo que creer. ¿Y ahora qué? Me intentas convencer. ¿Y ahora qué? Que tengo que creer. ¿Y ahora qué? Me intentas convencer. Señor presidente, esto es una vergüenza. Tengo ya 30 si no accedo a una vivienda. Señor presidente, eso es una condena. Toda una puta vida para pagar una hipoteca. ya está bien de tener que aguantar tanta falsa promesa y tan poca verdad. Ya está bien de tener que aguantar que siempre a las mismas nos toque pagar. Molt bé. Molt... No sé si són de la plaga Do It Yourself, el Sectum, però sí que són del Baix Lloc. Que... I, eh. I són del Big Bang Pum, que van venir a tocar els 500. Els 500, sí, correcte. Veritat. D'això em sonava. <laughs> Pensava que em sona Sectum. Però bueno, van passar moltes coses als 500. I són unes màquines. Als 500 van passar moltes coses, passar sí. Moltes Algunes coses que no sabem com van passar també. Mm, també t'he de bueno. dir, no, no entrarem a parlar d'aquest tema. <laughs> Però no passar, seria, però no seria. Van passar moltes coses. El que ha passat ha passat i va tocar Sectum que ho fan de nassos, o sigui, molt rodona la cançó, m'ha encantat. I, mira, i ve molt bé això de nassos, perquè el septum també és el piercing aquest que es fa aquí al nas. Correcte. Ah, sí? Ah. Llavors va de nassos. Ah. Bueno, és septum, no? En P. Bueno, a veure, és que bueno, si ens sí, posem sí, vale, així, vale, vale, a veure, si ens posem així, no sé. Que per cert, septum també està mm, gravant o a punt d'entrar a gravar o a punt de sortir de gravar, por ahí, por ahí andan. Sí, gravant. Algú. Sí, sí. No sé si hi ha o no hi ha, però i qui ha gravat, vale. i qui ha gravat si em deixeu que, que m'hi fiqui, qui ha gravat i que, i, i que tindrem la sort de, de poder tenir la setmana Ojo. vinent, és Ojo. el nostre col·lega Arpizo, oh. amb qui farem una entrevista i presentarem el nou, el nou treball, Cantando les 40. En exclusiva, ganes. el disc no sé si sencer, Ojo. però exclusiva sí, sí, del Pim Pam sí, sí, sí, el disc d'Arpizu. Eh? sí. O sigui, Sí, Buah, sí. Moltes quin, ganes. Quina il·lusió. Sí, moltes sí. ganes. Germà del Pim Pam Pum màxim, el Pizu. El Pizu, o sigui, home. Sempre. Tot el que ell vulgui Un abrazaco. ho té. Sí, Des del sí, programa aquella en pandèmia que vam fer amb... Que va venir malalt. Malalt va Després, pujar, també, sí. va pujar des de... Mil, mil i pico quilòmetres des de Chiclana. <laughs> Des de Chiclana. I quan va acabar el bolo, Se al cap d'unes hores, es va tornar cap a casa sí, seva. Sí, sí, Ojo, sí, sí. sí, sí. Tot el que tu vulguis, Pizu, Sempre a casa, sí, sí. sempre a casa teva, el pim-pam-pum. Sí, sí. I tant. Vale, I què? què ara ja què? I què? què bueno, ara farem una secció que es diu Llibres combatius, que és una secció que a mi em fa moltíssima il·lusió perquè tant el Manolo com a mi, bueno, i a, a vosaltres també, suposo, eh, ens encanten els llibres i des de fa un temps que fem aquesta secció, quan podem, i res, una secció on presentem llibres que ens semblen increïbles i que, seguint l'estela del programa... És una pues, seccionassa tracten eh, temàtiques eh, socials i polítiques des de la nostra perspectiva militant. I que fa molt de temps que tu no fas. Que fa eh? molt de, fa temps, molt de temps que, no, que no faig, estic una mica nerviós perquè a més porto una novel·la gràfica, però és que a més avui serà doble, perquè jo presento una novel·la gràfica i després el Manolo em presenta una altra. Així que amb tots vostès, eh, llibres comatius. Vamos! Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Per a Nivek, l'horitzó acaba pels vols de la mina de Coltan, on treballa. Després d'haver sobreviscut de miracle a un esfondrament, aquest jove congolès haurà d'emprendre un viatge monstruós, aterridor i sense retorn per les velles, traïdores i màgiques terres d'Àfrica, en un trajecte en què la distància no es mesura en quilòmetres, sinó en horrors i en vides humanes. Una epopeia gràfica actual amb ecos de tragèdia i realisme màgic basada en una infortunada veritat, la dels milers d'immigrants africans rum a les costes d'Europa. Bé, eh, clar, jo preparant el programa, que feia molt temps que no venia, pensava, oh, què, què he llegit últimament que tal? I he passat per casa i, i he vist aquest còmic i he pensat que, bueno, que no és el que porto perquè a mig camí m'he donat que me l'havia deixat, però per sort el Manolo també se l'acaba de llegir, el tenia a casa, llavors me l'ha portat. Eh, i és, un, és una novel·la gràfica que es diu El cel al cap, que l'han fet l'Antonio Altarriba, que és el guionista, el Sergio García, que és el dibuixant, i la Lola Moral, que és eh, el, la colorista. I, I és una novel·la gràfica increïble. O sigui, també debatíem amb el Manolo sobre alguns temes, però és increïble per què? Aviam. Per què? Primer perquè parla d'una tragèdia humana que jo diria que, a part del, del fet d'estar liquidant el planeta, doncs, Eh, eh, és la més gran dels nostres temps, que és el, el fet de la, de la migració i de totes les vides humanes que es perden en aquest camí. I a mi em va semblar una novel·la increïble perquè tot i que, tot i que ho sabem no? mentalment com a persones escarrenoses que som i tal i qual, sabem què implica la immigració i com els discursos d'odi s'infiltren i tal i qual i entenem que cap persona és il·legal i no sé què, però a mi aquesta novel·la m'ha anat molt bé com per, com per eh, no sé com dir-ho, com per quan eh, estem a prop d'aquesta gent, de dir, hòstia, o sigui, com, com de veure amb més claredat quina mena d'històries han viscut per arribar fins aquí. I és una novel·la increïble, és molt crua, molt dura, però alhora, mm, escoltava una entrevista que els havien fet els autors, eh, que per altra banda també volia dir que és una mica estrany que els tres autors siguin persones blanques i europees, bueno, estrany, és el que és, però bueno, tenint clar això, que es fa des d'aquí, eh, crec que està bastant ben documentada i és increïble perquè tot i la cruesa del que explica, perquè parla de les mines del coltan, o sigui, al final és la història d'una persona que és un nen que està treballant a les mines de coltan, s'escapa, és nen soldat amb totes les atrocitats que no, el, el ritual d'entrada que ha de fer, tots els merders, s'escapa, no sé què, bueno, i després de 10.000 tragèdies arriba a Europa i pues, més tragèdies que, que li esperen a Europa perquè pues, Europa és una merda. I, i el que és increïble per mi és que, tot i la mega cruesa que té, és un llibre preciós, perquè crec que totes les decisions que s'han pres, com des del guió, des del dibuix, no? hi ha coses que no són tan usuals en una novel·la gràfica com que no hi ha marges, els, els carrers que es diuen que és com el que hi ha entre... No sé, no sé com es diu, els carrers, no sé com explicar-ho. O sigui, com, com l'espai que hi ha entre les vinyetes. Les... Sí. Eh, és sempre, el fons sempre és negre, els capítols eh, són com pels diferents llocs on va passant, perquè clar, passa per, doncs per la selva, passa per la sabana, passa pel desert, passa pel Mediterrani, que és increïble, que és com que el mar se't menja i literalment es menja bàsicament a, a pràcticament totes les persones que estaven en aquella patera. No? I, I és una història fictícia, diguéssim, però alhora que, que segurament és una història que, que, que viu molta gent i que, bueno, és que em costa una mica <laughs> parlar d'aquesta novel·la, vull dir que quan me l'ha posat el Manolo un altre cop a les mans m'he tornat a emocionar perquè la vaig llegir, això es va publicar el 2020, eh, el 2023, la va publicar eh, Norma, com us he dit, els autors són Antonio Altarriba, eh, que és el guionista, Sergio García i Lola Moral, i, i des de que la vaig llegir que a mi em va perseguint, i, i res, jo no puc fer gaire més que recomanar-vos-la, tant per això com per agafar una mica més de consciència de, del que es viu al Congo, també mm, també després de veure això, just poc des, o sigui, després de llegir-lo, poc després Cuelli Largo va publicar aquell vídeo també increïble sobre, sobre el Congo, explicant bastant que el Congo pues, eh, pues està, té la sort, o més aviat la desgràcia, d'estar en un territori extremadament ric a nivell de minerals i llavors eh, pues, també és eh, una de les zones del món on, per exemple, si neixes sent dona, doncs, la mitjana és que et violaran unes tres vegades, on, on, on hi, ha més, bueno, hi ha una violència extrema. I llavors, eh, bueno, que d'alguna manera posa llum a coses que passen, coses molt hartes que ens estan passant i que, i que reus, animo molt a, a, a llegir-la, i a intentar gaudir-la perquè és molt dura, però això crec que totes les decisions que es prenen per, per explicar-la són increïbles perquè dins de l'horror també hi ha molta, molta bellesa, també hi ha històries d'amistat aquí dins, eh, no? ell té un company que tal, que és com... No? I veus que, que al final pues, totes les persones som iguals i que fem el que podem per sobreviure i que, pues, bueno, que hauríem d'acabar amb el capitalisme com abans millor i re, mm, no sé, ha sigut una mica dispers això, eh, em costava una mica parlar d'aquest llibre. Es diu El cel al cap, és una novel·la gràfica publicada per Norma, us la recomano moltíssim i us recomano molt que, que treballem com a persones blanques i privilegiades que som en, en l'antiracisme i en prendre consciència de, de tota la gent que, que arriba a Europa com pot i, i replantejar-nos com, com la tractem i què podem fer als nostres barris, eh, i allà on visquem per, per intentar fer que aquest món sigui una mica més vivible i també, petit spoiler, mm, no serà fent, fent cafetes, vull dir que igual hauríem de fer alguna més. Hauríem d'anar per feina. Sí, i, i res, fins aquí la meva <laughs> recomanació. Perdoneu el to bajonero. I amb aquest llibre, eh, bueno, ara no ho tinc aquí, però us porto un tema... Mm, perdona, Ricky, no recordo el grup. La cançó es diu Leopold, és un grup de Nigèria. De... El, el grup es diu Crystal Axis. Crystal Axis, que és increïble, ja sentireu la cançó, perquè sona com un punky yankee que t'hi cagues, o sigui, ho fan perfecte, però no és que això sigui un mèrit ni res, eh? però que és sorprenent perquè jo no, des del meu desconeixement, com a, com a europeu, diguéssim, que no conec gaire la música que es fa allà, pues, eh, hi ha aquest grup de Nigèria, de Nairobi, que són, he trobat molt bons, i que tenen aquest tema que es diu Leopold, que parla del de rei Leopold de Bèlgica, que és el que no, va decidir que el Congo era belga i va començar grans atrocitats del colonialisme, no només ell, òbviament, i, i res, que és una cançó que tot i ells ser nigerians i no congolesos, pues, doncs, pues, parla una mica de tota la, la desgràcia que s'està vivint a, a, a diferents regions de l'Àfrica a causa del, del capitalisme i del colonialisme i del racisme. Així que res, amb això, amb això us deixo. Leopold de Cristalaxis. Thank you. wanted your own. I got you stuck to my hole. Now watch me as I grow. A free state is law for sure. So if my story ain't told. Molt, Des de Nairobi, sí. Aquesta penya mola, eh? O sigui, he escoltat mm, diversos temes d'aquests i està molt bé. Ojo, eh? Crystal Axis. Crystal Axis. Ben, ben sí. bona, ben sí, bona. Sí, sí. Que des, guai. de, des del pur desconeixement, en plan bandes punk, Àfrica, o <laughs> sigui, és molt cutre, ja, ja, ja. però, però com anava? aquests i molt bé. Sí, bona sí. troballa. Sí. Molt xula, molt xula. I bueno, bueno, després del cel al cap, Avui és un dia molt especial perquè fem, eh, fem doblete, doblete d'aquesta secció de llibres perquè l'Eric no Això no havia passat mai havia passat potser alguna vegada o... Pot ser. Bueno, sí? no sé si doblete. O havien fet alguna perquè... conjunta, no? Re... Sí, sí, sí, jo crec que alguna especial, per exemple, recordo quan vam anar a fer la jornada aquella de ràdio a, a, a Ràdio Pinsania, sí. vam fer do, dos llibres ah. i vam tirar dos cançons. No sé com ho vam fer, eh? però, mm, però no si és al, a l'estudi havíem fet un o l'altre, ah. però, però avui era prou especial i jo ja li vaig dir a l'Eric, tio, porta llibre i fem, fem un doblet, és claro, algo guapo. Molt bé, home, i tant. I llavors dintre d'això pues, hem portat dos novel·les gràfiques sí. que tam que també està interessant perquè no és un gènere literari que, que portem gaire sovint, no? no? O sigui, Cert. portem igual novel·les, portem assaig, bueno, portem coses Sense parlar-nos-ho, eh? Sí, jo et vaig no. dir, bueno, porto això, no sé què, i... Bueno, sí, bé, ah. jo crec que és un gènere literari que a mi, personalment, últimament m'està donant molt de, molt de joc i jo crec que és molt interessant i que i que si tens eh, una època que, que estàs poc eh, afiançat a la lectura, eh, la novel·la gràfica t'atrau, saps? És com sí. que és fàcil de llegir... Jo també m'he pillat alguna. Tornes com allà. Llavors, després d'aquest, el Cel al cap, que, que avui l'Eric se l'ha deixat a casa, i per sort jo encara el tenia de la biblioteca de, de Sant Sadurní, que me'l vaig llegir fa 3 o 4 setmanes. Des d'aquí, una abraçada a les biblioteques públiques. Eh, sí. Crec que és l'únic servei realment públic que hi ha al, al món encara. Sí, sí, sí. sí. Algun dia farem un, una, a una Bíblia? No. Un programa a una Bíblia? Bueno, això estaria bé, això estaria bé, sí, sí, sí. Sense no, cridar però, gaire. Però, però, que algun dia podem fer com una alegoria sí, també. Ja, ja sí, farem com alguna una, una crida, sí. Bueno, pues seguint amb aquesta secció de, de, de llibres combatius, aquest 2.0, jo us porto una novel·la gràfica que hem que em flipa, que, que m'ha encantat, que es diu Perpendicular al Sol, que és de, de Valentín Cuní Lecalet, eh, una il·lustradora francesa, que el 2016, amb 19 anys, Valentín Cuní Lecalet comença a escriure's amb Renaldo McGirt, eh, condemnat a mort per un assassinat que va cometre quan tenia 18 anys. Renaldo està en una presó de Florida des de fa més de 10 anys eh, en els seus intercanvis epistolars i durant les visites que la Valentina li va, li va fer a la presó, neix un projecte d'història gràfica a quatre mans per explicar les seves vides paral·leles i la seva amistat. La Valentina barreja treball amb llapis i gravat sobre fusta, també conegut com, com xilografia. Eh, en Renaldo dibuixa amb llapis i bolígraf i els únics elements de color eh, els aporta amb guaix. Les seves imatges singulars parlen de la bellesa del món, però també de les condicions extremes d'on ha sorgit. Més enllà del testimoni autobiogràfic, eh, aquesta història explora amb una emoció intensa la brutalitat d'un sistema carcerari, la representació de les víctimes i la tenacitat amb la qual els condemnats intenten construir les seves vides des d'una cel·la de 5 metres quadrats. Eh, és una novel·la gràfica impressionant perquè està tota feta amb això... Eh, és molt interessant perquè jo he dit que és de, de, la, de la Valentín, però realment és dels dos, és del, és del Renaldo també, l'únic que no li van deixar eh, que fos del Renaldo perquè llavors era com que ell està condemnat al, ah. al, hmm. al, al el corredor de la mort i així, i llavors està publicat en el seu nom, però és una novel·la gràfica en la que participen les dos, no? Des d'aquesta, ella, eh, o sigui, tot comença perquè ella es presenta com a, bueno, com a un programa o una associació eh, que fa com intercanvi d'escriptura. Eh, epistolar amb, amb, amb presos, no? i que es comença a escriure amb aquesta persona, tal, al final acaba viatjant a, a, als Estats Units a, i, a, i l'acaba visitant, i és, és increïble perquè wow. té, té unes imatges molt, molt punyents, és tot amb xilografia per les que coneixeu la, wow. la, eh, la manera de com es representa aquest... Eh, és que no sé com dir-ho. Eh, la tècnica. La tècnica. Aquesta tècnica és, és, és molt punyent i, i a mi em va sorprendre molt, o sigui, tot i la relació personal d'elles dos, em va sorprendre molt també conèixer una mica eh, tot el tema de la, de la pena de mort, no? que jo crec que estem molt acostumats a que... bueno, molt acostumats, vull dir que des de la societat civil ens pensem que la pena de mort és com injecció letal, eh, la, la cadira sense elèctrica patiment. així, sense patiment, tal i qual, o el, igual la cadira elèctrica, no sé, no sé quant, i aquí retrata com alguns, o sigui, a, a part de la seva pròpia experiència allà, no? o sigui, com tota aquesta vivència d'estar molts anys allà, eh, explica moltes... Eh, moltes persones que han estat allà i que, i que la injecció letal, per exemple, ha fallat perquè no és una cosa, vull dir, que igual van allà i troben, eh, et punxen a la vena i no te la troben, eh, sí, sí. i a, et punxen no sé quantes vegades eh, i al final resulta que que la injecció letal també és com una barreja de diferents productes que igual no funciona amb el teu cos, llavors no t'acaba de matar... bueno, que és, és, és una angoixa molt espectacular i, i a més, o sigui, a part de, de tot plegat, la portava avui perquè crec que està molt... O sigui, és una novel·la gràfica que és del gener del 2024, eh, però a dia d'avui amb, amb Trump, eh, que està com ventilant mm -hmm. gent del, del corredor de la mort, així, no? que ara fa unes setmanes també va començar, va haver-hi el, el primer fusilament, que feia molts anys que no es feia això i va ser un pres que va dir és que jo prefereixo morir així que, que amb una injecció letal, sí, sí. no? i bueno, o sigui, crec que és un tema prou interessant i que aquí a Europa igual ho tenim molt oblidat, però em sembla que Espanya va ser el 78 amb la Constitució que es va com abolir la pena de mort, a Alemanya el 49 i, a, i crec que a França el 81, vull dir que estem parlant de... Sí, sí. Puig Antic, no? És l'últim aquí o què? Sí, Puig Antic i l'altre paio, em sembla que era alemà o així, però o sigui, a França el 81, vull dir que estem ja, ja. parlant d'èpoques no, no. molt properes. No, no fa pas gaire. Sí, i bueno, o sigui, crec que és algo que hem de reflexionar i que amb aquest, aquests, eh, aquestes pujades del feixisme no? i d'aquestes mm. I, aquestes locures com el Trump, no? que estan ara pues, això, ventilant penya així pim-pam, eh, bueno, crec que anava molt bé aquesta novel·la gràfica, a mi m'ha flipat, és de la de l'editorial Finestres en, en, en català, hi ha la versió en castellà que és de d'aquells que tenen un ah. pingüí com a logo que no val la pena no ni, ni nombrar. Eh, us, us la recomano a totes, és una novel·la gràfica enorme, que pesa molt, que són moltes pàgines, però que, pff, que no et deixa, vamos, eh, no et deixa tranquil eh, i, i, i, aquest, i aquesta persona, el, el Renaldo, encara està al, al Talego, encara, eh, encara sí. està allà Eh, bueno, I amb tot això jo volia acompanyar aquesta cançó, amb un, o sigui, volia acompanyar aquesta novel·la gràfica amb una cançó que és el, el, la cançó del, del, del batlatori, que és una... La dansa del, del batlatori, perdó, mm. aquí tinc, tinc el Ricky que m'està acompanyant Apuntador. amb tot això. Per cert, déu nhi quines dues seccionasses que us heu tret de, de la màniga Sí, sí, les dos, combatius. les dos ben punyents, eh, ben... Uau. Sí, sí, sí. sí. No som nosaltres, eh? són els llibres. Mm. Són, són els llibres, sí, sí. Nosaltres no els hem escrit, eh, per sort o per desgràcia. Això, us porto la cançó de la dansa de, del batlatori, que és una cançó tip eh, tradicional valenciana que parla una mica del, de la vella que es fa Eh, en concret parla de, les, de la vella que es fa a les criatures que moren o les criatures que... O sigui, que moren en vida o les criatures que, bueno, que no han nascut i així. Que moren a la panxa. Que moren a la panxa. Mm. I, I és una cançó tradicional valenciana que jo us porto una versió del Sorchata Sound System, que crec que és una mhm. banda que no cal presentar gaire, però que canta el, el Pep Botifarra, que és un, Home. bueno, o sigui, que és un clàssic dels clàssics del, del País Valencià i que, i que aquesta versió em sembla increïble perquè fa aquesta barreja amb, bueno, com amb aquesta música tradicional que feien els, els Orxata amb aquesta veu del, del Pep Botifarra i que crec que anava molt bé per aquest, per aquest llibre i així acabarem aquesta secció xapa del, <laughs> dels llibres combatius d'avui. Així que disfrutem-la. Brutal. Eh? Boníssima. Bam, bam, bam. El Pep Botifarra, Morchata, és que m'encanta, m'encanta. Brutal. Delirium Tremens, amb el Sorchata. Sí, sí, sí. sí. moltes versions d'aquesta cançó n'hi ha, n'hi ha una de la Maria Arnal... Eh... La Maria, que he portat abans, també té un, un bal·latori. Que guai. Sí, sí. Que guai. Bueno, i fins aquí la secció de llibres combatius. Ojo, no, eh? no, no, eh? no, està malament, no està malament, no, sí, sí, sí. Bueno, des d'aquí recomanem anar a les biblioteques públiques i agafar Sempre. aquestes, aquestes novel·laques. També anar a la central i marxar sense pagar. I robar, sí. sí. Robar sempre. <laughs> robar sempre. Sí, sí. Ah, moltes gràcies. Gràcies. Eh, us recordem que estem a, a Calafau, estem a la Termita, estem al taproom de la Subversiva. Va hem, hem fet una entrevista subversiva. amb la Sheila. Fet una entrevista sí. amb la Sheila, ha explicat coses de Calafau. Molt eh, guai. és el programa 513. Recordem també que tenim merchant del Pim Pam Pum, tenim samarretes del Pim Pam Pum, tenim samarretes del 15è aniversari del Pim Pam Pum, tenim pegates aquí que podeu agafar per enganxar-les als vostres lavabos de confiança. Eh, les samarretes <laughs> podem parlar eh, perquè les venem, opcions, podem parlar sí. opcions de compra, eh, podem fer fraccionaments de compra també, a, a, a 5 anys, a 10, el que vulgueu. Sí, sí, sí, sí. Hi ha una blanca i una negra, la blanca és molt guapa, però és però blanca... Però s'embruta molt, s'embruta molt. molt i no som gent neta, però bueno. És molt xula. Sí, després jo, en parlem. Sí. Jo vaig estrenar una i ja té, des del primer dia té una taca que ja no surt. No, no, és que... Bueno, pots comprar una altra. Eh? Sí. Sí. <laughs> Molt ara bé. què? Ara, ara què, què fem? Què pues fem? Ara obrim quarta ronda, no? Vinga, Vinga. no? Vinga, va. Quarta ronda, jo, jo canvio una mica també el registre, me'n vaig amb les puncarrades clàssiques, yeah, Port, yeah. porto a Josechu. Epa! Uh, Josechu Piperrac, Josechu. eh? Ahí està, líder del mític grup Piperrac, que va tornar als escenaris el 2015 amb The River Rock Band, coneguts per la crítica social i el seu persistent esperit rebel. El 2024 treuen el seu àlbum Nadia el Volante i en aquest llarga durada podeu trobar el tema que escoltarem a continuació, un tema que tracta sobre la precarietat laboral i la hipocresia en els processos de selecció de feina, amb un to sarcàstic i crític. Amb vosaltres, José Chupiperrac en the River Rock Band i el seu Ja le llamaremos. Endolla la teclas! Endolla la teclas! Primera pillada de toro. De unido, ¿eh? Lo <laughs> hemos conseguido. Ya le llamaremos de José Chupiperrac y, y la River Rock Band. Bueno, no, es, es piperrac pero pero evolucionat. Abans algú t'ha dit, quan sí. ha sonat això al cotxe... Que popejava. Sí, mm. sí. Que, el, el Riqui t'ha fet, una, el fet una faltada Home, sí. no volia dir noms, no volia dir noms. No, diguem aquí es diu tot. Eh? Però molt bé, I molt machetes... bé. A mi em mola molt. La veritat és que aquesta cançó feia bastant de temps que la tenia guardada i no, no veia mai el, el moment, però, però m'estava, o sigui, en la meva vida quotidiana me l'anava posant, me l'anava posant, i havia pensat, clar que sí. Clar, molt bé. Sí, com, sí, sí. Com la de Molotov, vols Cu dir? Quanto cabrón. <laughs> Si és que de verdad. Bueno, bueno, bueno. Me tenéis frito. Què? Ja, sí, sí, on ja va? On va això? Va, on va? Va va cap allà, no, cap al mestre Tecla. Ara, ara no? arriba, què? Seccionassa? A mi no Home, home, aquí heu fet un parell de seccionasses espectaculars, pues, en queda una més, en queda una més. Arriba la secció... Punky Dona. Obrim la secció i Dona. Bravo! Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Mariona Batalla. Va néixer a Barcelona el 29 de juny de 1998. De professió, és comunicadora i creadora de contingut. També directora i presentadora del programa de ràdio Les Gates, DICAT i col·labora a Els Experts. També és fotògrafa. Les seves aficions són llegir, escriure, anar a concerts, fer fotos i cuidar la gent que la cuida. Quan li preguntem a la Mariona per les seves manies, ens diu que, té, que en té moltes i que té toc, i es posa a riure i diu que si volem en podem parlar. Quan li preguntem per la seva militància social i activisme, explica que és activista per la visibilitat de la salut mental i els drets dels animals. També es declara transfeminista, prosex i antifeixista. Sobre la seva ideologia ens diu que és d'esquerres. I quan li preguntem pel seu caràcter ens diu que és creativa i altament sensible. També que és extrovertida i molt divertida, per lo molt trencada que està. <laughs> Sobre les seves influències musicals, ens diu que, tot i que no tinguin res a veure amb el so de Kira, que és la banda que escoltarem després, ha escoltat molt pop-punk dels 90, com Blink-182, Sam 41, Green Day, New Found Glory, també punk rock com No NoFX, Wagon, No Use For A Name, i també hardcore com Bane, H2O, Combat Kid o Madball. Però ella escolta de tot, des de Back Girl fins a Turnstile, passant per Mishima, Viva Belgrado, Jude Line o Ferran Palau. Ja veus, de tot i força. Les bandes en què ha participat la Mariona han estat Kira, Lil Dami, sí, el, el sí, d'Eufòria, sí, sí. <laughs> i, i es posa a riure ella quan ens ho diu, i també amb Flora. De records del primer concert explica que van tocar amb Kira a València, un dia que hi havia mascletà i la gent anava disfressada. I com a detall explica que va tocar amb la lletra d'una cançó a, a, a la caixa, que no, se, no se la devia saber encara. Va. D'anècdotes relacionades amb la música, ens diu que el primer assaig de Kira, quan el grup encara no tenia ni nom, va anar-hi a fer fotos i va acabar a la bateria. <laughs> no ha estudiat música, tot el que sap ho ha après de forma autodidacta i sap defensar-se amb una guitarra, un ukelele i una bateria, però no sap llegir una partitura. Molt bé, perit punt. Preguntada pels seus plans de futur, diu que són sobreviure al ritme frenètic de la vida, seguir anant a teràpia per conèixer i aprendre a cuidar-se i tirar endavant els seus, els seus projectes creatius i professionals. I ara sí, ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Kira, banda de punk del Baix Llobregat, amb la Mariona, que és la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana, a la veu i a la bateria. Niso també a la veu, Juanra a la guitarra i Eric al baix. Extret del seu disc Quizás el tiempo se haya acabado, del 2019, us deixem amb el seu temacle Crisis d'ansietat i que sona així de bé. Olé. espectacular, right. Quire. Moltíssimes gràcies a la Mariona per haver fet possible una nova, una nova edició d'aquesta seccionassa Punquidona que avui fèiem 141 ja. Déu-n'hi-do. Sí? déu unidó. 141, sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, moltíssimes Quina eh? gràcies. gràcies. Eh? M'ha encantat sí. lo de que vaig anar a l'assaig d'un grup que encara no tenia ni nom va anar a fer fotos i va acabar sent la bateria del, <laughs> del grup. molt, molt crac, molt crac la Mariona. És, és punk, no? diguéssim. Sí, sí, sí, sí. També t'he de dir, Riqui, que gràcies, o sigui, moltes gràcies per la secció. De fet, us volia felicitar els dos per mantenir viva aquesta secció, que va començar una mica Uepa, i, Ara la fem entre tots, aquí. però sí, sí. és l'Isma sí. el que s'acurra la... no, però, però brutal. les xarxes i tal. I et volia donar les gràcies per portar Kire i no Flora, que... Bueno... <laughs> que diguéssim que és bastant més light. Volen, ah, clar, vol, clar. volen les ganivetades? No, però... Estan no. volant, estan volant. No, sí, Quire sí. m'agrada. I pensa que havia de ser una cançó que tingués alguna a veure amb la vivenda, amb ah, l'habitatge, perdó. Just. I no és ben bé, però és, és, és la que es caga amb l'alcalde i no sé què. O sigui, ah, no, no, bé, no va bé, estrictament d'habitatge, però quasi. Ben jugat, ben jugat. I molt gràcies bé. a la Mariona no? per prestar-se i, tant, i, i, tant, i, i, i, i tots els Quire per la, per la musicota que per cert he triat una d'un disc antic, però hauria pogut portar una novetat, perquè aquesta gent també no acaben, acaben de treure un sí. single d'avançament sí, de lo que serà sí, el nou disc, i com que no era de la temàtica, he dit la setmana que ve, si cas, ja porto la, la nova. Però ah, ara... ja te l'has adjudicat, eh? Ja, ja, ja, son, ja vindrà el programa La Nova. Que la ah. setmana que ve no serà perquè ve, perquè ve Erpizu. Sí, correcte. Erpizu... Correcte, correcte. Bueno. Serà el programa íntegre d'Erpizu. De, sí farem un especial. Eh, igual vale. tot, eh? Bueno, s'han acabat les seccionasses, ara que, queda ara ja... sembla que, que... La, la música... Ara ja anem... A, a mi la que... Me... Ara és quan es fa la... curt, eh? I ara ja Arriba seguiria la baixada. fins, no sí, ara ja fins que ens facin aquí. fora. Arriba la baixada. Vale, vale. I la baixada em sembla que, que va l'Eric? Vaig jo? Ah, vale. Eh, bueno, pues jo m'ha costat molt fer aquest programa perquè feia molt temps que no venia i em, no ho sabia perquè no m'hi havia dedicat, però quan m'hi vaig posar vaig veure que em sortia la música per les orelles i resulta que hi ha una banda que el Pau sabrà de lo que parlo però que pues, és de lo millor que, que hem sentit mai que es diu Propagandi oh. i oh, home. I Propagandi, ara que parlàvem d'estrenes, ara al maig traurà un disc nou. Ah, sí, eh? Sí, oh. i llavors us porto l'avançament, que vaig flipar perquè vaig dir, ah, ningú l'ha portat. Pues, <laughs> Ahir va, vam fer un concert fa poc, eh, molta gent eh, pues, pues per intentar, o sigui, per Palestina, per, per eh, van estar allà fent soroll per, per intentar una mica d'alto al foc, que no està funcionant gaire, però bueno, allà van avançar algunes cançons i us porto... És que ah, no ho tinc aquí, Ricky, però em sembla que es diu At, At, At Peace, correcte. <clears throat> At Peace, Propagandi, que és el single que han tret d'aquest nou disc que es dirà At Peace, que sortirà ara, a principis de maig. Així que mm, he de dir que m'ha sorprès perquè és un pèl més tranquil de lo que sol ser Propagandi, però és Propagandi, així que Canyuqui de la Bona. Som-hi. <laughs> Hedge every bend. yourself to the killing machine, spare yourself from its wheels. Better than that, mirror, so seductively off your tongue. Your reckoning has begun. if heaven comes without some kind of fight. Gotta kick it the darkness to the blistered Vaya tela, l'Eric. Propagandi. Sí. Començaven tranquils i tranquil·les, però no... Sí, no. semblava que postejaven fins i tot al principi, eh? Però sí, no, però no, sí. eh? Tranquils per ser propagandi, ja, sí, sí, ja ho he dit. Sí, sí. Impressionant, Tinc eh? moltes ganes d'aquest CD. Eh, he de dir també, eh, ho he fet malament perquè no recordo el nom de l'artista, però el, el videoclip és guapíssim perquè és tot amb amb dibuixos, diguéssim, és, és una animació. Oh, que guai. I és molt guapo, o sigui, és com amb la lletra, o sigui, tot com molt amb, amb, amb, amb negre, o sigui, és molt xulo el videoclip, us el recomano. I estarem atents a quan sí. surti el CD sencer, quan vagi venint, si I no tant. me les traieu, les portaré totes, segurament. Venit, eh? Venit, ja ho saps. <laughs> molt bé, molt bé. Pues després d'aquest temazo de, de la mà de l'Eric amb, amb Propagandi, ara... Sembla que em toca a mi, no? Com a acomiadar la quarta ronda, no? Penúltimes, sí, estem sí, en les penúltimes. Aquesta una més i cap a casa. Sí, mireu, jo us porto un grup que, que vaig descartar l'últim dia que vaig venir a la ràdio, que ja fa igual un parell de, de programes, és una banda que es diu Flores i Fuego, que són de, és una banda de punk hardcore de, de Guadalajara, de, de Mèxic, i és aquest tema el que vaig descartar, que es diu Abraza el fracaso, i que avui el volia portar també perquè jo últimament estic treballant amb... amb ui, perdó. Estic treballant amb dos amics, amb el Sergi i amb el Juli, i últimament parlem molt de de la precarietat, de, de, de tot plegat, no? I és com aquesta història d'abraça el fracasso, no? Que l'altre dia parlàvem amb el Seri del Riu. Ara sortirem endavant, no? Ara estem en un, en un punt, en un impàs que tot anirà cap amunt tot era bien, no? I que jo crec que sí, Sergi, jo crec que estem, estem estamos floreciendo com la primavera. De derrota en derrota fins a la victòria final. Sí, sí, sí, sí. I ara tot, tot anirà millor, Sergi. Eh, les nostres converses a partir d'ara seran, bueno, seran espectaculars. Bueno, el Sergi I... ara tot portar a Montserrat, eh? El Sergi em, pot portar a Montserrat, em pot fer descompte en, en Moranetes, ja parlarem un eh, dia. Eh, ja, ja, ja parlarem un dia d'això, ja parlarem després d'això. I en, no cal, en herbes, ara. també. Eh? Però sí que, bueno, pues això, com... O sigui, volia com una mica parlar d'això, perquè fa molts dies que parlem d'aquest tema i, i, I em ballava pel cap. I, i em ballava per cap i, i volia dedicar aquest, aquesta cançó al, pues, al Sergi, al Juli i a mi també, per totes aquestes converses eh, desgarradores que hem tingut de la, de la precarietat de la vida i de lo difícil que és eh, de vegades sortir, sortir endavant. I per moltes Però amb el punt hardcore tot surt millor endavant, I més ràpid i més, i, i més hardcore. Així que, bueno, anem aquí eh, cap a la quarta ronda amb això. Aparteu les criatures. Ai. de Torres? Eh. Semblava que no hi érem, eh? Però sí. Això anava ràpid, com, com la Estàvem a punt d'anar a buscar unes birres i hem dit Estàvem no, que s'acaba. Sí, sí, sí. Ah, molt ràpid, Manolo, molt ràpid. Sí, sí. Què, bueno. què, què tenia a veure aquest tema amb la precarietat? El, el nom es diu el Abraza el, fra el fracasso. Vale, vale. Sí. sí l'hem abraçat fort i estem intentant sortir d'això. Vull dir, tenim ja una edat, o sigui, tenim 37 anys, algunes, i, i volem sortir una mica de, de tot aquest tema. Vale d'alguna manera, eh? Ànims, tampoc, tampoc ens passem. Com diria la família o sigui, Fracàs, no. cuideu-vos molt. Ah, sí. exacte. Que per cert, la família Fracàs també estan ahí gravant cosetes. A M no, també. No paren, sí. no? Ja els he vist per ahir, alguna mm, història. Mm, també et dic una cosa. Ve gent, ens pia el got, i ens porta birra i això ja és sortir de la precareta. O <laughs> sigui, és com... Ni tan mal, en, això és un altre nivell. Ens eh? conformem amb molt poc, o sigui, jo com a mínim és com... Pff, que bueno, surti. I, bueno. i, i digue-m'ho tot, ens estan cuidant com si fóssim a casa aquí a Calafou. Sí, sí, sí. sí, sí. Anem a les, a les últimes cançons? Anem, anem cap allà, anem cap allà. Què, última ronda? Sí, última ronda. Ai, a veure què us he guardat. A veure, a veure. Jo una mica de ballaruga, em sembla. Sí, Mira, eh? jo porto Gomadi and Monster, que és una banda madrilenya formada el 2012. Són dues persones als plats, una a la bateria i una altra a la guitarra elèctrica. Combinen tot un ventall d'estils electrònics amb l'energia i el macarrisme del rock. M'acomiado a nivell musical de tots vosaltres amb un tema del seu EP Signes del 2024, un tema que es diu Refarquí i que espero que gaudiu. fum li xumba-xumba! Amors! Vale. Màdia, Monster. Vaya, Vaya tela que t'has portat aquí, cabrón. Bueno, per dir eh? adéu. Tenies Hòstia. calladet, eh? Aquesta bueno. rei per aquí. Rei per aquí, sí, sí, que és, un, és una combinació. Has aconseguit que gent del públic s'aixequi i faci sí. les, unes uh! ballaruques, eh? Sí, sí, sí. sí. Si ho arribo a saber, potser hagués portat més, més xumba, xumba, tronador bueno, d'aquest, però... M'agrada molt. Aquí els agrada, eh, això. això. Aquí els agrada. Està, està bé, està bé saber-ho, veus? A mi m'agrada això. Hem de tornar, ja, hem de tornar ja, per ja, fer-ho ja, millor, ja, segur. Ja ho sabeu, ja tornarem, sí, sí. sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Celebro que us hagi agradat. Eren, eren com deien, Gomadi and Monster i el seu Rebarki des del seu, des del seu EP Signes del 2024 i, i continuem amb més música combativa aquí a Calafou en aquesta edició 513 que està tocant gairebé a la fi. Ara l'última de les seves la porta el mestre Tecles. Com, com t'acomiades, guapo? Bueno, ja sabeu que jo he fet un programa íntegrament dedicat a, a la gent del Casalet i el Calitxet, que per desgràcia els van desallotjar fa que fa tres dies o quatre dies... O... El dimarts, no? Va ser, dimarts. em sembla, això. El 25 fa tres dies. I, joder, eh, la ferida durarà fins que s'ocupi un nou espai i, i neixi la il·lusió un altre cop. Però bueno, la lluita continua i bueno, jo per acabar, mm, en lloc de triar jo una cançó, he portat una que, que l'ha fet penya del, del Calitxet. All right. De manera així do it yourself, no està en cap grup, en cap disc, en cap res, simplement són penya combativa que han fet aquest temacle que es diu Llums Blaves. Està ahí por ahí. agafa Agafa'l. 13-12, Llums Blaves. Dissabte d'un dia trist, una fosca matinada, abans de poder dormir, unes nublaves amb pins en la cara, hi ha llums que no diuen res, i d'altres deixen les coses clares, de l'estí si no m'he explicat. Li tinc fòbia a les llums blaves, el cop d'arbastes, el cop d'arbastes, el cop d'arbastes, a cap, a cap, Navigueu a molestar-nos. Nosaltres només vivim, hem de defensar-ho. Lluitem perquè existim. El sol porta la negra nit, una fosca matinada. Avui no sé si dormir, unes llum blaves em pinta la cara. Hi ha llums que no diuen res i d'altres que deixen les coses clares. sí, no m'he explicat, li tinc fòbia a les llums blaves. i el sol porta la negra nit una fosca matinada avui ja no puc dormir apagaré el cervell amb dues calades si ens voleu fer fora caldran cops al cap no aconseguireu que ens quedem plantats volen que no faci res que tingui les coses clares però crec no m'he explicat visc en una societat que estava infectada que estava infectada el cop cervell fosca matinada. Avui no he de dormir, Una llum blava se'm pinta la cara. Hi ha llums que no diuen res i d'altres deixen les coses clares. Tant és si no m'he explicat, visc amb fòbia a les llums blaves. Buah, grandíssima. Des de, des de Terrassa, el Casalet, i el calitxet. I el calitxet, collons. A més, és un tema que quan van venir sí. ens van ficar, no? Jo crec que... Sí, sí, sí, sí, sí. sí. ja havia sonat. Com a exclusiva, perquè encara no l'havien ni penjat en lloc ni res, era recent. Que, com deia l'Isma fora de micro, que és amb, amb la penya de doble barra, es diu? Sí, diria que sí pues això. Bueno, mentre temacle, tema temacle, Lluís Blaves... El... Pues molt bé, la si de la volen poli... treure més coses, endavant. No? I tant. I, tant. I he de dir que empatitzo molt amb aquesta cosa de les llums blaves. De fet, em passava sobretot per Nadal, conduint, que de sí, cop sí, sí. la penya tenia llums rares de Nadal i a mi ja m'entrava l'estrès i començava a posar-me nerviós per, pensant que, sí, que mi, havia els dolents. A mi també i, em passava això no. amb, amb els retrovisors. Ves allà <laughs> sí, sí. llums sí, sí. i era un balcó. No? Sí, sí. sí. És que no podem oblidar que vivim en un estat policial. Jo recordo un col·lega quan vaig fer Erasmus que em deia però què et passa amb la poli? I jo li deia, bueno, és que està a tot arreu. Sí. I quan va venir a veure'm aquí va dir, ah, ara ho entenc. I sobretot compreu llums de Nadal que no siguin del color dels Mossos. O sigui, compreu llums de Nadal de color verd. O, sí, o vermell. O, sé, o vermell, sí. sí. Però, però no aquell blau, així. No, el blau, malament. No, no, no, malament. no, no. Molt malament. Bueno, un temazo dedicat a la gent de, del Casalet des de, des de Calafou. Mentre ens quedin referents com aquests espais, seguirem, seguirem guanyant la guerra. Mentre ens quedi música combativa, seguirem, seguirem a la bretxa, clar que sí. Això arriba a la seva fi, acaba oh. aquesta edició 513, acabarà amb un parell de temazos, com sempre, però primer anirem al, al resum del que, del que ha donat de si aquesta edició. Programa especial des de Calafou, la colònia ecoindustrial i postcapitalista de Vallbona de Noia. Hem conegut una mica més i millor el projecte de la mà de les companyes de Calafou en una entrevista a la mar d'entretinguda. De, I també a la secció Punky Dona. Punky, Punky, Punky. <laughs> Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Mariona, bateria i veu i ànima de la banda Kira. Sí. Des del I, Baix Llor. I tant. I a la secció llibres combatius hem fet una doble, doble sessió i hem presentat dos, dos llibres, dos novel·les gràfiques al, al preu d'un. però una banda us hem presentat eh, El cel al cap d'Antonio Altarriba, Sergio García i Lola Moral de l'editorial Norma, de Norma Editorial, vaja. I per l'altra hem presentat també Perpendicular al sol de, de Valentín Curí i Le Calet de l'editorial Finestres eh, i també us volem agrair molt especialment a la gent de Calafou, a la Sheila, que ha estat aquí asseguda amb nosaltres eh, explicant-nos una mica de què va tot això, l'espai termita, la subversiva, eh, Calafou, tot aquest tinglado Su. en el que estem avui convidades. Moltes gràcies. I donant-nos cerveses excel·lents de la subversiva. Sí. Que guai. Ai. I amb això i amb, i amb dos temazos, que em sembla que sí. el primer dels últims el tires tu, i sí. després l'acaba del tot el Manolo. A, ah, sí. Arriba a la fi aquesta edició 513. Com, com t'acomiades tu, guapo? Bueno, ho comentàvem fora de micro. Eh, em va costar molt triar en general tots els temes, però sobretot l'última cançó, en tenia molts al cap i al final he tirat per un clàssic. Eh, ja Te l'has guardat? Ja havia sonat, crec que ha sonat pràcticament tot d'aquest grup. Eh, són els companys i amics d'Antipàtics, uh. Ei, que sí. per desgràcia ja no toquen més, però bueno, sempre estaran als nostres cors. Bueno, això no ho diguis, eh, perquè... Ah, mai se sap, no? Han, han deixat de tocar que no tocarien ja, mai sí. més no sé quantes vegades. Sí, sí, sí. Sí, això I sempre algun bolillo o algo cau. Bueno, pues aquesta colla, el Marc, el Xavi i companyia, pues, eh, ens van regalar aquest temazo que es diu... Com es diu? Eh, el només, punk el rock, punk rock. només el punk rock em fa feliç. Ara. I és una veritat com un temple. Molt bé, doncs jo m'acomiado també seguint-li l'estela de l'Isma, de la seva última xumba, cançó. Xumba, eh? Us porto un grup que ja he portat diverses vegades, són els Slack Division, aquesta banda francesa de tecnopunk rap, eh, amb un tema que es diu Atac, que, que l'altre dia vaig veure que havien tret aquest tema fa uns mesos i que no m'havia enterat i vaig veure com, bueno, això això entrarà molt bé. <laughs> I així, finito, i així m'acomiado, sí. sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues amb aquestes dues cançonasses ens, acomiadem, ens acomiadem de totes vosaltres. Ha estat un plaer que ens escolteu, és un plaer estar aquí a Calafó i és un plaer que, que la gent des d'allà on estigui ens escolti. Ja sabeu que sou l'autèntic cor que ens fa bategar, sou l'autèntic motor del pim-pam-pum. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa... I pels carrers... Salut, salut i revolta! I revolta. Uh -huh. <laughs> tournage de clip dans les catacombes. J'aurais ma tombe et ce à la dure à la longue. J'passe ma vie sur mes machines. S'il y a les schmitts, c'est ma cible. J'tâche mes nuits dans les abîmes. On n'amasse pas, nous on sève, nous on signe. Pour conseil tous les seigneurs. Fuck la loi en vigueur. Putain, c'est nous l'avant-garde. J'veux les masters dans le viseur. Ah, tel point que ça m'embarque. J'ai la carte souillée le secteur deux ceux qui nous rembarrent de fatards Maintenant, on sait sûr que mon projet n'est pas rentable. La vérité c'est que j'aurais pu être rentier Je m'en branle que Schlag division. ne soit pas vendable Ici on recale pas, Schlag et Sonar à l'entrée J'entends ça va déraper, tu dis de la merde mais t'es rapide C'est pas ça le RAP, J'suis fini en thérapie J'pique le flow de tes rappeurs, j'aime bien pousser les rapports Le pouvoir grosser la peur, revendique le désaccord Peu importe si c'est à tort, on a tous des vies hardcore À que je suis déjà mort, seul dans ma chambre j'ai la mort. La chance est passée carrers.